Erran bezala Notre Dame delandeko babestu beharriko gunea ipatu behar dugu, frantziako polizia atzo hasi baita, e, etxeak barriatzen eta okupatzaileak kanporatzen, lautan oita amarritxeetatik dozena bat bota dituzte atzo, egun aintzina segituko dutela errandu luar eskualdeko prefetak eta lekuka ere sustengoa antolatzen ari dira eta barda baionako taldea elgarretaratu da, bilkura bat ere egindu eta gurekin kidea, kide bat inaki etxeliku, egun antzore. ere. Aireportua ez da eginen, gobernuak eh, itzemana zuen eh, kanporatzea. Zendako zada defendatzen segitu? Zendako zada defendatzen segitu? zada, zada aireportua bena baita. Aireportu proiektoren kontrako buruka bena baita. Pentsatu behar da, badela seurik hamar urte, eh, jendeak leku dezeperdinak okupatzen ditu lazaden, eta bizit proiektu oso batzu esutik ezagetik dienak. Eta hor da laborantzatik, uh, eh, gintza arte, uh, pasatuz uh, irrati gintza, eta besta, beste mila aktivite tateik Eta akusteko ere, beste gizabateko bizi molde bat, uh, xutik ezagri ditakela, uh, ehunka jenden artian, elkartasolean oinagiturik, lan kolektiboan oinagiturik, eta merkatuaren uh, ispiritutik kampo bizi ditakena hortako, eta hortako dira ere borrakatzen uh, eh, fermuki han bizi diren jendeak, eta baita ere haien sustenguz, ibiltzen diren jendean itz, uh, eh, eta hantik kanpo eta hantik urgun, zuntzen uh, eh, zada bera, nolazait, eredu bat bilakatu da mundu mailan, haini jenderen zat, uh, anitz urte barne, hor, xutik ezari izan eta ezari baita, uh, bizi molde bat, jendetasuna eta eta biztamena bizia ere, natura ere, oinaritzat eta horren errespetuan eh, jarri duena hortako, eh, mm. naski han borokatzen diren. Zutik mm. Eh, denaren botatzera azteko bortizki sartu da polizia atzo, ze berri duzu ez, zer dira azken berriak handik? Berri zazia dira gauntan median han ziren poliziak, goiziko launtan janik plantatiak ziren eh, delako de bere eta bat barrikaden bide hortan, eta e, mugitzen eta barrikaden suntsitzen berriz hasi dira uh, goizeko uh, seiak gabe. Uh, eta hor, dian hor, uh, atzo nolazpait utzi zuten lekura ino heldiak litazke, uh, hor, uh, jakitena alden ez. Uh, ebaitu hor, ekialdetik zadaren ekialdetik partituz, barne, barnerat buruz sartuz, eta hego partetik ere hasi egun beste leku batzuetan, Eh, hain zinatzen emekimeki, jakinez uh, eh, goizargia ez dela agas-agas gina eh, hmm. baina gau ez gau hasiak dira, <clears throat> jadanik atzo utzilekura ino, egan bezala, suntsiketen aldetik atzo bilan bat egin baita iduriz zade median, no, estaduak eman du sifre bat, ana errealki iduriz zazpigune, uh, ditazke zadeko zazpigune suntsituak izan direna, Hore, moha jakin behar da, gune bakotxean jende handara bat bizi dela, etxola desberdinak bat dira, eta mohortako ere nahasketa bat egertatzen handela, baina, hasteko zazpi bizi gune etxola desberdinekin, e, izan ditazkela atzo bedian, mhm. eta hor, eh, egun eh, atzo hasi bezala, eta molde bedian iduriz ari direla. Zada sustengatzeko hasteko badira lekuka iniziatibak, sustengu taldeak, Ipar Euskal Herrian ere baino. Zer eh, atzo bildu zirezte, zer erabaki duzu, eh? pentsatzen dugu segida baten emaikia, ez girela hortan eh, geldituko, eta beste ekin mota batzu ere eh, plantan jarriko ditugula ondoko egunetan, Bon, nolazpait, eh, Frantzia guzien eta Europa mailan ere eh, zaden susten guz diren eh, talde dezberdinek egiten duten bezala, eh, izan dira manifestazioneak, eh, hor ikusi dugu bilekutan eh, herriko etxe batzu okupatuak izan direla ere, eh, Frantziako, de, bi, Frantziako bilekutan. Eta beguk eh, bestekin zamota bat zuri eh, pentsatu dugu eh, ondoko egunetarako gisa bateko agapostu baten eta sustengo baten emaiteko. Egan behar da ere, e, balitzatekela dei bat, igandeko, joan den, heldu den igandian zaderat joaiteko, horretu behar da, edela urte bat terdi, egintzela manifestaldi handi bat zaden, makilen manifestaldia, Eh, hamar milaka jende joan baitziren arat sustengo erakusteko, eta makil bat landatu zan berian, eganez, e, sekuran da atakatu abalin bazen, ba, joan entzirela makilaren txeka eh, defendatzeko, eta iduriluke luke deia deia helduden igandeko litakera, Odan ikusi darko da, asteuntan zehar ekintza desberdinak izan dira, baina nere elkarreteratze nagusi batzu, jakinez ere iakoitzean larumatean berian badela manifestaldi handi bat uh, nantesen, hor uh, gaur egun sozial mailan diren mogoka desberdinen arteko juntaleko alitakena. Ederki, ba, xe eta sun orientzat, inak eta pasa egunan? Ba,